маніфесту декрету. Ну і, звичайно, ударом зрушив комунар і повстання. Так, він був і другом, і вчителем для таких, як я, вічно для других і ніколи для себе. Такий Василь чудесний і всім єством відданий комунізму богатир духу, який все особисте підкорив загальному. І таким і пішов від нас, коли його огняне серце перестало битися для революції, щоб битися вічно в рядках його поезії, що він залишив нам і нашим нащадкам. Як я їх всіх любив, і хвильового, і коряка, і Пилипенка, і Йогансена, поета Чародія, і Копеленка, і всіх, хто запалив своє серце огнем любові для народу. І світив ним своєму народу на шляхах його героїчних шукань. Про кожного трудно сказати, майже неможливо, бо нас ставало все більше, але всі вони злилися для мене в один образ, який мені світить із днів нашої юності. І цей образ ніколи не погасне для моїх очей. А коли мої очі погаснуть, він буде світити для очей мого безсмертного українського народу. І от хвильовий застрелився, застрелився скрипник, якого я любив всім серцем, і дивився, як на мого комуністичного батька, називаючи Червоним левом революції. Нас викликали на бюро Дзержинського райкому, куліша досвітнього Касьяненка і мене щоб ми сказали про своє ставлення до самогубства хвильового і скрипника. Секретарем райкому була висока енергійна жінка, забув її прізвище, що дала нам слово. Ну, всі виступали, як Бог на душу положе. Та от виступає військовий у шинелі з перев'язаною бинтами головою. Я ще не виступав, і каже: «Е, хто не знає такого поета, як Сасюру. У нас є свідіння, що Сасюра. имел со скрипником связь, не только как с наркомом просвещения, а еще и по линиям, которые сейчас выясняются. И коли мне было дано слово, я сказал. Товарищ с перевязанной головой сказал о каких-то иных линиях моей связи со скрипником. Пусть это остается на его совести. Недаром у него перевязана голова. Кроме писем к товарищу скрипнику, в которых я каялся ему в своих уклонах как поэт, так как я смотрел на него как на партийного руководителя, математика революции, как я называл его в письмах, до нескольких посещений его на дому, где я читал ему по его просьбе свои стихи, никаких иных линий связи с ним у меня не было. Пусть товарищ с перевязанной головой скажет откровенно, какие еще иные связи были у меня со скрипником. Все здесь коммунисты, и сказать про это надо, не пряча его во мраке, и не пугать меня бессмысленными угрозами, так как, клянусь, товарищи, что он и другие, даже не с перевязанными головами, будут выяснять эти мифические иные линии связи со скрипником до второго пришествия. А так как его никогда не будет, то и никогда не выяснит этих глупо выдуманных с чужого голоса иных линий связи з так страшно ушедшим от нас чоловіком. Я вірив тому, як офіційно трактувалися смерть хвильового і скрипника, і щиро сказав, що я любив цих людей і що мені дуже тяжко розчаровуватися в них, що я засуджую їх самогубство як жах відповідальності перед трибуналом комуни, як ганебне дезертирство. Секретар райкому сказала, що виступи куліша, досвітнього і касьяненка незадовільні, а мій виступ вона визнала щирим і що він задовольняє її. Ну, з цим погодилися інші. І ще я пам'ятаю соняшний день, хвіртку двору будинку слово, біля якої стояли досвітній і епік. Я чимось був дуже обурений, а вони лагідно мене заспокоювали, казали, що все добре, а над ними, молодими, стрункими і красивими, смерть із тьми вже замахнулася своєю гострою і безпощадною косою. А може, й знали, бо за ними вже ходили її двоногі тіні. Ще я забув написати про саме прекрасне і про саме страшне в моєму житті: про любов і голод. Голод тільки торкнувся нас із Марією своїм чорним крилом. Але багатьох, багатьох він не тільки торкнувся, але й штовхнув у незліченні могили на моїй милій Україні. Почалася колективізація. Вона йшла нереальними темпами, масовим порядком, і з'явилася стаття Сталіна головокруження от успіхів. Потім Трохи пізніше, у 1932 році, у Кисловодську, один хворий на астму старий більшовик мені казав: ну, все как будто хорошо по статье Сталина о головокружении, но меня, душу мою, терзает черная кошка сомнений. Почему Сталин одной рукой пишет статью «Головокружение от успехов», а другой рукой подписывает тайную инструкцию – о прежніх бешених темпах колективізації. Якось дивно писати про любов на цьому страшному фоні страждань мільйонів. І я скажу просто: мене посилали в Сталіно для літ роботи з початківцями на місяць. Я зайшов до Віри і спитав її, я іноді заходив до синів, «Если я встрічу чоловіка, которого полюблю на всю жизнь, ти розрішиш мені женіться? І мертво відповіли губи людини, про яку я писав вірш, так ніхто не кохав. Розрішу. Я всталіно одружився з моїм синьооким щастям і горем, що полюбив на все життя. Я з Марією приїхав з Донбасу в Харків. Якось на вулиці я познайомив віру з Марією. І Віра, бліда, з затисненими от суму і гніву вустами процідила крізь них своїй подрузі, коли вони отходили од мене. А вона красивая. І от почався голод. На вітринах продовольчих магазинів були тільки одинокі білі головки капусти та іноді картоплини. Продавцям нічого було робити, і вони сумно й безпорадно стояли всі в білому, як у китайському траурі за прилавками. По вулицях ходили так же, як за безробіття в часи непу, тільки без пилок і сокир селяни в свитках, голодні мої брати. Вони від голоду вже не могли ходити, і їх звозили у призначені місця. Іноді вони ходили по квартирах нашого будинку.